Quran Azərbaycanca oxunmalıdır, yoxsa ərəbcə dini qurumlar arasında bu mübahisə qızışır. Milli Məclis e, sədrinin dünən deməsi ki, e, məclislərdə Quranı mollalar Azərbaycan dilində oxusunlar ki, cəmaət başa düşsün. Bundan sonra müzakirələr və mübahisələr e, başlayıb. Bir tərəfdən tərcümə istənilən halda təhrifdir, o biri tərəfdən Quranın özündə yazılıb ki, onu göndəriblər ki, insanlar üçün anlaşıqlı olsun. Səadət Akif qızı Quranın hansı dildə oxunması məsələsini araşdırır. Suriyada döyüşən azərbaycanlılarla bağlı müzakirələr parlament salonuna da keçdi. Millət vəkilləri radikal dini qrupların bəzi azərbaycanlı gəncləri Suriyaya döyüşə göndərməsindən narahatlıqlarını bildiriblər. Spiker Ruxtay Əsədov təklif eləyib ki, yaz mərasimlərində Qurandan olan ayələr Azərbaycan dilində oxunsun. Onun fikrincə bu halda insanlar duaların mahiyyətini daha yaxşı anlayarlar. Oqtay Əsədov deyibdi ki, əgər bu kəlamlar bizə lazımdırsa, qoy öz dilimizdə deyək ki, hamı başa düşsün. Qurani-Kərimdəki ayələrin Azərbaycan dilində səslənməsi ilə bağlı bir zamanlar fikir dartışması aparılmışdı. Elə qonşu Türkiyədə də ötən əsrin 1930-50-ci illərində azan belə türkcə səslənirmiş. Amma ayələrin azanın ərəbcə oxunması güclü dini ənənəyə söykəndiyindən bu təcrübə uğursuzluqla üzləşib. Bəs indi Qurani-Kərimin ana dilində oxunması təklifi niyə yenidən gündəmə gətirilir? Bunun arxasında nə durur? Suriyada döyüşən azərbaycanlılarla, müxtəlif dini təriqətlərlə bağlı söz-söhbəti arxa plana atmaqmı, yoxsa əksinə anlamaq, başa düşmək yolu ilə inanclı kəsimi radikallardan qorumaqmı? Artıq fəaliyyəti dayandırılan Əbubəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanov spikerin bu təklifini gecikmiş sayır. Onun fikrincə ayələrin ərəbcə oxunuşu saxlanılmaqla Azərbaycan dilində izahı mütləq verilməlidir. Ayələr ərəbcə oxunmalıdır. Sadəcə mənasını isə Azərbaycanca bilməyi mən də onun tərəfindəyəm ki, bəli, cəmaata e, bildirmək lazımdır. Ümumiyyətlə yaş yerlərində Quranın özünü oxuması biraz şəriətlə düzgün deyil. Amma molla, mollalar əgər oxuyurlarsa, Oxtay Əsədov düz deyir, mən də ə, e, təsdiqləyirəm bu söhbəti ki, cəmaatı heç olmasa mənasını deyin Azərbaycan dilində. Bəs hər mollanın ayəni özü tərcümə etməsi sonradan məna təhrifinə yol açmazmı? Hacı Qaymət deyir ki, əslində bu hər mollanın işi deyil və, və bunun üçün elmli din xadimlərinə ehtiyac var. Hacı Qaymət hesab eləyir ki, Quranın Azərbaycanca izahı inanclı adamların radikallara qoşulmasının cüzi də olsa qarşısını ala bilər, amma bu əsas çıxış yolu deyil. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqarib İbrahimoğlu ibadətin Azərbaycanca edilməsini qəbul etmir. Onun fikrincə elə spiker Oqtay Əsədov da bu fikirləri təsadüfən səsləndirib. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, parlamentdə dinlə bağlı situasiya müzakirə ediləndə spikerin də yadına yas yerlərində Quran oxunması düşüb. O bu fikrin xüsusi hazırlıqla ortaya çıxmasını ehtimal etmir. Hacı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, Azərbaycanda bir neçə ildir dini durumda gərginlik var. İlqar İbrahimoğlu söyləyir ki, məmurlar din məsələsində maksimum ehtiyatlı davranmalıdırlar. Dinlə bağlı bağlı hər hansı təkliflər səsləndirəndə təşəbbüslərdə bulunanda emosional davranmamalı, yüz ölçü bir biçəndən sonra danışmalıdırlar. İlqar İbrahimoğlu'nun sözlərinə görə, inanclı insanlar bu məsələlərə çox əsas yanaşırlar. Bəzən ehtiyatsız qəfil söyləmiş fikir insanlarda narahatlıq yaradır. İlqar İbrahimoğlu'nun fikrincə, ilahiyyatçılar orijinalda səslənən kəlamları ana dilinə tərcümə edə bilərlər. Amma onun fikrincə, Quranın ahəngində bir ecazkarlıq var və heç bir tərcümə ilə bunu çatdırmaq mümkün deyil. İlahiyyatçı Elşad Mir isə Qurani-Kərimi avazla oxunması üçün nazil olunmadığını deyir. Onun fikrincə Quran insanlara həyat haqqında həqiqətləri çatdırmaq üçün göndərilib. Götürüb avazla oxu, əgər bunun mənasını dərk eləmirsənsə, müəyyən qədər savab qazana bilərsən oxuduğuna görə. Amma dərk eləməyib oxuyursansa, bunun sənə bir faydası ancaq savab qazanmaq ola bilər. Həmin o savabla siz nə edə bilərsiniz ki? O, duaların yalnız ərəb dilində söylənməsi kimi bir şərtin olmadığını vurğulayır. Dua nədir? Allahdan istəmək, e, Allahdan istəyərkən öz dilimizi istəyə bilmərikmi indi? Allah bizim dili başa düşmür, ərəb dilindən başa düşür. Bu nə qədər doğru məntiq olar? Elşad Mirinin fikrincə spiker nəzərdə tutub ki, ayələr Azərbaycanca oxunsa, adamların dini biliyi də artar və radikal qruplara qoşulub Suriyə döyüşə getməzlər. Amma hesab eləyir ki, Quran ayələrinin Azərbaycanca oxunmasına radikal dini qrupların fəaliyyətini zəiflədən güclü amil kimi baxmaq düz deyil. Səadət Akif qızı Quran Azərbaycanca oxunmalıdır, yoxsa ərəbcə bu e, mövzuda gedən mübahisələrdən və müzakirələrdən danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Məclislərdə Quran hansı dildə oxunmalıdır? Azərbaycanca yoxsa ərəbcə? Gələn cavablardan birini oxuyum. Quranın hansı dildə oxunması məsələsini aparıcı din xadimlərimizin öhdəsinə buraxsaq, onların bu sahədə daha da Hə, onlar bu sayda daha sərişdəlidirlər, ancaq mənim daha çox Quranda yazılanlara ölkəmizdə istər hakimiyyət, istərsə də digər cəmiyyət üzvləri tərəfindən əməl edilməməsi daha çox narahat eləyir. Biz hər şeydə formaya yox, mahiyyətə əməl etməliyik. Bunu Nadir Elcəllov yazır.